بابی نوزده پس از این چیزها صدای بلندی را به مثل آواز مردمی خیلی سرشمار شنیدم که در آسمان می گفت خدا را ستایش کنید نجات و بزرگی و نیرومندی از خدای ماست زیرا او با عدل و انصاف حکم می کند او فاهیشه بزرگ را جزا داد چون که وی زمین را با زنای خود ویران گرداند هم برای خون غلامانش از وی قصاص گرفت آنها بار دویم گفتند خداوند را ستایش کنید دود فاحشه بزرگ یعنی شهر بابیل تا عبد بالا خواهد شد بعد بیست و چهار پیر و چهار مخلوق زنده رو به زمین نهاده خدا را که بر تخت می نشست پرستیش کرده گفتند آمین خداوند را ستایش کنید سپس از سوی تخت آواز برآمد همه خدمتگاران و ترسگاران او خرد و کلان خدای ما را ستایش کنید سپس به مثل آواز مردمی زیاد یا صدای شرشره عظیم یا گلدراس رعد پرزور آواز شنیدم خداوند را ستایش کنید худои тавонои мо подшоҳӣ мекунад биёед шодиву хурсандӣ кунем ва бузургии ӯро эътироф намоем вақти тӯйи барра расидааст ва арӯси ӯ худро омода кардааст арӯс бо иҷозат аз катони маҳин либоси тозаи дурахшон пӯшидааст катони маҳин рамзи росткориҳои имондорон аст баъд фаришта ба ман гуфт نویس خوشا آنهایی که به توی بره دعوت شدند باز گفت این سخنان راست خداست این لحظه من به نزد پایهای فرشته افتادم تا که به وی سجده کنم اما وی گفت این کار را نکن من هم به مثل تو و برادران و خواهرانت که درباره عیسی شهادت می دهید خدمتگار هستم танҳо ба худо сажда намо зеро пайғамбарони ҳақиқӣ танҳо дар бораи исҳо шаҳодат медиҳанд сипас осмонро кушода ва дар он аспи сафедеро дидам савори он вафодор ва ҳақ ном дошт ӯ росткорона ҳукм мекарду меҷангид чашмонаш чун алангаи оташ буданд ва дар сараш тоҷҳои бисьёр дошт ҳамчунин номи навиштае дошт ки онро ғайр аз худаш касе намедонист дар бар либоси хунолуд дошт ва номи ӯ каломи худо аст лашкарҳои осмонӣ аз пайи ӯ мерафтанд ки дар тан аз катони маҳин либоси тозаи сафед доштанд ва бар аспҳои сафед савор буданд از دهانش شمشیری تیزه می برآمد که با آن خلقها را زده توانیست و با اسای آهنین آنها را حکمرانی می کرد. همچنین می غضب خدای توانا را تیار می کرد. اینک بر لباس و ران او چنین نام نوشته شده بود. شاه شاهان و خداوند حاکمان. سپس فرشته را دیدم که در بالای آفتاب می استاد. вай бо овози баланд фарёд зада ба ҳамаи паррандагоне ки дар байни осмон парвоз мекарданд гуфт биёед ба зиёфати бузурги худо ҷамъ шавед ҷисми шоҳон сарлашкарон одамони пурзур аспон ва саворони онҳоро хӯред ҷисми ҳамаи одамон озоду ғулом ва хурду калонро хӯред сипас ҳайвони ваҳшӣ ва подшоҳони заминро бо лашкарҳояшон дидам онҳо ҷамъ омада буданд ки бо савори аспу лашкараш ҷанг кунанд инак ҳайвон ва пайғамбари дурӯғин дастгир шуданд ҳамон пайғамбаре ки пешопеши ҳайвон роҳ гашта аломатҳо нишон медод ва бо ин восита одамонро гумроҳ мекард яъне онҳоеро ки нишонаи ҳайвони ваҳширо қабул карда буданду ба ҳайкалаш сажда мекарданд ҳар ду зинда ба зинда ба кӯли оташу сулфур партофта шуданд боқимондагон бо шамшере ки аз даҳони савори асп мебаромад кушта шуданд ва ҳамаи паррандагон ҷасадҳои онҳоро хӯрда сер шуданд